alhamdulillahi robbil alamin assalotu vassalamu ala nabiyina muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain va bad alhamdulillah alloh subhanahu taoloni fazli bilan bugun mana jihod fiqi darsligimizni yana davom ettirib turibmiz bugungi mavzuyimiz inshaalloh istishhodiy amaliyot haqida bo'ladi istishhodiy amaliyoti bu musulmon kishi o'zini jonini alloh subhana taolo yo'lida qurbon qilishligi orqali kofirlarga zarar berish demakdir uni bugungi kunda o'zini portlatishlik va musulmon mujohidlar tarafidan kofirlarni safiga ichiga yorib kirishlik kabi ko'rinishlari bor ya'ni ing'imos deb aytadi birinchi safda kirishlik bu ham aslida istishhodiyani bir ko'rinishi istishhodiy amaliyoti mashru bo'lgan amallardan hisoblanadi va agar uni bajaruvchisining niyati xolis bo'ladigan bo'lsa alloh taolo yo'ldagi jihodni bir turidandir bu din dushmanlarini ziddiga qilinadigan jihodiy ishlarni eng samaralisidan hisoblanadi ya'ni eng foydalisi istishhodiy amali tufayli hozir kofirlarga jarohat yetkazish va ularni o'ldirish bilan qasd solish xavotirga solish hamda kofirlarda dahshat vahima qo'rquvni ziyoda qilish bor bu amaliyot orqali musulmonlarni shijoatlari oshadi qalblari quvvatlanadi kofirlarni bo'lsa qalblariga qo'rquv tushadi va kuchsizlanadi uni mashhur ekanligiga qur'ondan sunnatdan ijmodan voqea hodisalardan talaygina dalillar bor osatan bunga salaf ulamolari ham fatvo berishgan ya'ni joiz ekanligiga inshaalloh alloh subhana taolo nasib qilsa hozir bularni keltirib o'tamiz istishhodiy amaliyoti bir ajib narsada kofirlar masalan shuncha kishi hozir yashashlik uchun qancha qancha ishlarni qilib qancha qancha qiyinchiliklar chidab yuribdi yaxshi yashash uchun ammo istishhodiy amaliyotini shu videolari youtubelarga chiqarilganda kofirlar hayron bo'lyaptiki bu musulmonlar shunaqangi bir e, <laughs> maxluq ekanki ya'ni inson ekanki ular o'limga qiziqadi ekan e, hayron bo'lyapti bular inson o'limga qiziqishligini ular tasavvur qilolmaydi illo masalan jonidan tugagali bo'lishi lekin musulmon kishilar shu yaxshi yashab turgan holatida ham o'limga qiziqishligini ko'rib hayron bo'lyapti hozir masalan bir kishini qo'rqitadigan bo'lsa o'lim bilan qo'rqitadi to'g'rimi lekin haqiqiy mujohidlarni o'lim bilan ham qo'rqitib bo'lmasligini sezyaptida bular ya'ni boshqa yo'lga o'tyapti har kuni kallasini ishlatadi kofir bularni qanday qilib yo'q qilish kerak dam olmaydi nechasiga aytganda ho'p istishhodiy amaliyoti ga Qur'ondan dalillar talaygina bulardan bir ba'zilarini o'qib eshittiramiz inshaalloh. Alloh subhanahu taolo aytadiki: "Astagfiru billah va minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha mardatillah. Allohu raufun bil ibad." Odamlar orasida Alloh rizoligi yo'lida o'z jonini beradigan kishilar ham bor. Va Alloh bandalarga rahmli mehribondir. Qarang, Alloh subhanahu taolo maqtov ko'rinishida aytibdiki, insonlarning ichida Alloh subhanahu taoloning roziligi uchun jonini beradigan kimsalar bor. mana hozir o'zbekiston televideniyalarida ko'rsatadi jihodda shahid bo'lgan birodarlarni itda o'lib ketdi xor bo'ldi yosh jonida ketdi deydi lekin e, bular nimaga shunaqa deb aytadi desangiz endi insonni rahmi keladi to'g'rimi yoshgina ketib qoldi rahm rahmi kelgan ma'nosida deydi lekin alloh subhana taolo mana bu yerda insonlarni ichida alloh subhana taoloni rizoligi uchun jonni beradigan kishilar bor deb turib mana shuni davomida olloh bandalarga rahmlidir rahmli va mehribondir deb aytyapti ya'ni kishilar mehribonchilikni rahmlilikni davo qilgan kishilar e, aytmay qo'yaversin bunaqa deb chunki alloh subhana taolo bu narsani e, jonini qurbon qiladigan kimsalar bor degandan keyin u aytyaptiki alloh bandalarga rahmli sizlardan ko'ra degan ma'noda aytib qo'yapti e, sahobalarni ichida ham bitta o'zi ko'pgina dushmanga hamla qilgan sahobalarga raddiya berishmagan sahobalar bu ish xosatan umar ibn hattob abayb al ansoriy abu Hurayradan roziyallohu rad qilishmagan Tobiylardan termiziy abu dovud ibn hibban va hokimlar bu ishlarni sahih sanashgan sahobalardan Hisham ibn Abdi Amr ansoriy degan sahobiy shu ko'p sonlik kofirga o'zini jang paytida tashlaydi shunda ba'zi sahobalar o'zini halokatga tashladi deb aytishadi qarang sahobalarning ichida ham bo'lganda mana shunday fikrlar Shunda Umar ibn Hattob radhiyallohu bilan Abu Hurayra radhiyallohu ularga raddiya berib, mana shu yuqorida o'qigan oyatimizni o'qishadi. Ya'ni va minan nasi man yashir nafsahu mardotillah. Ya'ni insonlarning orasida Alloh rizoligi yo'lida o'z jonini beradigan kishilar bor degan oyatni o'qishadi. Demak, bu sahobalarning o'rtasida ham e, ixtilofli bo'lgan ba'zi holatda masala ekan. Lekin buni to'g'risini mana Umar radhiyallohu bilan Abu Hurayra radhiyallohu aytib o'tib ketyapti bu yerda ya'ni u jonini qurbon joniga qasd qilgani yo'q aksincha deb turib mana oyatni eslatyapti sahobalarga alloh subhana taolo aytadiki inna innalloha minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillah yaqtuluna wa yuqtaluna ya'ni alloh subhana taolo aytyaptiki albatta alloh mo'minlarni jonlari va mollarini evaziga yani jonlar va mollarini ulardan jannat evaziga sotib oldi ular Alloh yo'lida jang qilishib yani kofirlarni o'ldiradilar va o'ldiriladilar qarang alloh subhana taolo o'ldiradilar va o'ldiriladilar deb aytyapti o'ldiradilar deb qo'ymayapti ya'ni bunga e, bu kishi masalan o'zini jonini xatarga qo'yib bitta ko'pgina kofir ichiga kirib ketishligi mumkinku to'g'rimi mana shu holatda o'ldiriladilar deb ham aytib ketyapti Ibn Kasir rahmohulloh aytadiki, mana shu oyat ko'pchilik ahli ilmda, mana shu oyatni ko'pchilik ahli ilmda Alloh taolo yo'lidagi barcha mujohidlar xususida nozil bo'lgan ekanligiga yo'yadilar deb aytyapti. Ya'ni uh, aksar holatda ko'rasiz, shu mujohid qiladida shu ishni. Ya'ni jonini, molini xatarga qo'ydi. To'g'ri, masalan, Alloh yo'lidagi da'vatchilar ham ular mujohidlar qatoriga kirib ketadi. Qarang, shuning uchun uh, Alloh subhanahu taolo ishtaro deb o'zi mozi fe'li modiy bilan aytib ketyapti ya'ni bu bo'lgan ishga e, ya'ni o'tgan zamon fe'li bilan aytib ketyaptiki olloh mo'minlarni jonlari va mollarini ulardan jannat evaziga sotib oldi уже sotib olib bo'ldi buni endi jonni eson omon topshirib olishlik qoldi xolos ya'ni har bir mujohidga eslatmaki jihod maydoniga keldimi u jonini molini ollohni e, yo'lida sotib oldi endi buni eson omon topshirib olishlik kerak Sinovlardan eson-omon o'tgan holatda. Alloh subhanahu va taolo boshqa aytdi: "Va aydulahum mastata'tum min quwwa ومن رباط الخيل turhibuna bihi aduvallohi aduvakum aduvallohi aduvakum mana shu yerda alloh subhana taolo iymon keltirgan kimsalarga qarata ollohni sizni dushmanlaringizni qo'rqitadigan egarlangan otlarni va qodir bo'lgan quvvatingizni tayyorlab qo'ying deb aytyapti ya'ni nima deyapti ollohni va sizni dushmanlaringizni qo'rqitadigan istishodiy amaliyoti ham mana shu dushmanni qo'rqitadigan quvvatdan hisoblanadi ko'ryapmizku masalan bular esangrab qoladi bitta istishhodiya mashinasi kiradigan bo'lsa e, agar anchagina bir tnt moddasini yuklab kiradigan bo'lsa anchagina zarar beradi mana shu narsadan juda qo'rqib ham qolgan ular demak bu istishodiy amaliyoti xuddi mana shu dushmanni qo'rqitadigan quvvatdan hisoblanadi Bu oyatdan e, kelgan dalillar qisqacha qilib aytib o'tdik. E, vaqtimizni chegaralagan holatda insonlar ham hozirgi kunda ko'p ma'ruzalarni eshitishlikka toqat qolmayapti. E, kitob o'qishlikni qo'ying, umuman darslarni ko'p uzoq minutlik darslarni eshitishga toqat qolmaganligi uchun qisqa qisqa qilib keltiramiz inshaalloh. Xo'p, sunnatdan dalillar. Birinchisi, hammamizga mashhur E, g'ulom qissasi bor buxoriy rahmaulloh sahihlarda keladi ana shu yosh yigit e, kofirlarni uni o'ldirish uchun yo'llab qo'ydi ya'ni kofirlar bolani u qilib ko'rdi bu qilib ko'rdi o'ldira olmadi lekin bola mana shu o'zini o'ldirishlik yo'lini kofirlarga ko'rsatib berdi va olloh yo'lida shahid bo'ldi qarang o'shanda e, bola aytdiki bismillah robbi g'ulam deb otgin deb aytdi summa armini mani otgin fa innaka ida faalta dalika faqatalta agar shunday qiladigan bo'lsang e, mani o'ldirasan deb aytdi bu yo'lni demak o'rgatmaganida ular qilolmasdi demak bu jihodni bitta turi mana shu tufayli bolani hamqishloqlari ollohni diniga kirdi mana shu paytda ya'ni bolani hamma halok ko'rib turdida biz bolani robbimizga iymon keltirdik deb yuborishdi to'g'rimi amanna robbil g'ulam deb yuborishdi birobbil g'ulam e, biz bolani robbisiga iymon keltirdik deb aytishdi qissadagi mujohid bola musulmonlar foydasi uchun demak o'zini jonini qurbon qilganiga bu dalolat qiladi bola ularga o'zini qanday o'ldirishni o'rgatmaganda kofirlar bilmay turgan faqat bola o'rgatgan yo'l bilan nima uni o'ldirishdi ya'ni bola o'zini o'ldirishligiga sabab bo'ldi Lekin bu narsa jihad bobida uzrli hisoblanadi. Istishhodiy amaliyot ham mana shu e, turdan hisoblanadi. Ya'ni o'zini e, joniga och qasd qilishga o'xshaydi, lekin bu aslida unaqa emas, bu jonni qurbon qilishlik. Hozir u keyingi masalaga ham kelamiz. O'zini joniga qasd qildi deganlarga ham raddiya bor. E, u bilan bu masala bilan masalan hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Demak, bu holatda islom foydasi uchun jondan ketishga sabab bo'ladigan ishlarda shariatimiz ruxsat beradi chunki bir kishi biror ishni savob deb bilib bajarsa va odamlarni amri ma'ruf e, nahiy munkar qilsa hatto mana shu sababli o'ldirilsa u mujohid shahidlardan hisoblanadi ya'ni bir kishini amri ma'ruf nahiy munkar qilsa o'zini qatl qilishligini biladi lekin bu ish to'g'riligini ham biladi mana shu ishni to'g'ri deb qilsa hatto o'zini o'zini joniga e, qurbon qilsa mana shu o'zini jonini bu shariatda ruxsat berilgan ishlardan chunki e, bundan boshqa chora bo'lmagan holatlar bo'lib qoladi ya'ni yigirmata birodarimiz bo'ladigan bo'lsa yigirmata birodar ing'imos bo'lib kiradigan bo'lsa kofir qal'alarda o'tirib olgan yuqoridan turib yigirmata birodar qirib yuborishligi mumkin mana shu holatda bitta birodar yigirmata deb balki yuzta birodar katta katta sariyalar katta jamoalar qilolmaydigan holatlar bo'ladi kofir tish tirnog'i bilan o'ralib olgan holatida umuman birodarlar kirolmaydi mana shu holatda bitta birodar agar bitta moshina bilan kirib bmp bilan kirib portlatib beradigan bo'lsa ana shu yer ochilib ketadi ya'ni bitta birodar o'zini jonini qurbon qilishlik orqali nechtani kerak bo'lsa yuzlab minglab kishini e, hayotini saqlab qolyapti demak bu e, eng afzal amallardan desak ham bo'laveradi chunki bu u birinchidan alloh subhan taolo yo'lida jonini qurbon qilyapti ikkinchidan birodarlar uchinchidan islom foydasiga bo'lyapti ya'ni buni orqasidan foyda katta foydali kelib chiqyaptida shuning uchun jihatda ba'zi bir e, holatlar bo'ladi e, umuman hayotda ruxsat berilmagan ishlarda jihatda joiz bo'lib qoladi xuddi cho'chqa go'shtini yeyishlik o'zi joiz emas lekin qiyin bir holat bo'lib qoladigan bo'lsa joiz bo'lib qolyaptiku xuddi shuni singari e, mana shunday alloh subhana taolo yo'lida jonni qurbon qilishlik joiz bo'lgan o'rinlar bor nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki sayyidu shuhada yawmul qiyama hamzat ibn abdul muttolib ورجل قام إلى إمام إمام جائر فنهاه وأمره faqatalahu ya'ni shahidlarni sayyidi qiyomat kunidagi hamza ibn abdul muttolib va zolim sulton oldida haq so'zni aytgan kimsa so'ng uni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytargan mana shu sababli qatl qilingan kishi demak e, ochiqku masalan zolim kishiga bir narsani gapirsangiz aniq kallangiz sapchida uzib tashlaydi lekin ba'zi holatda aytishlik kerak xuddi g'ulom bola masalan o'zini o'ldirishlik yo'lini kerak bo'lsa ko'rsatib berdi islom foydasi uchun mana shu orqali uni o'ldirishdi qatl qilishdi shahid qilishdi va uni orqasidan butun qishloq iymonga kirib ketdi demak bu ochiq dalolat qiladida buni hech kim inkor qilolmaydi chunki bolani o'zini o'zini e, o'ldirishlikka ko'rsatib berdi bo'lmasa ular bilmasdi qanday o'ldirishligini bola mana shundan o'zi istishhodiga e, ulamolar istifoda qilib olishganki mana shu holatlarda e, joiz bo'lyaptimi demak birodarlarni jonini saqlab qolishlik uchun va kofirga undan boshqa kirish yo'li bo'lmaganligi uchun mana shu holatda istishhodiga ruxsat beriladi albatta bu xohlagan kishi xohlagan paytda qilib ketaveradigan ish emas deb yuqorida ham aytib o'tdik Xo'p, keyingi dalil. Yamoma jangida Baro ibn Malik roziyallohu anhu qilgan ishlari. U kishi nima qildi mana shu holatda? Bir qal'a bor edi. Kirishlikka imkon yo'q edi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kirib bo'lmasdi. Mana shunda Baro ibn Malik o'zlarini qalqonning ustiga qo'yib, nayzalik dushmanning ustiga ottirdilar. Ya'ni bu holatda sog'lom odam qaraydigan bo'lsa, bu nima qilyapti desa, jonni qurbon qilyapti deydi. nayzali dushmanni ustiga qalqonni o'zlarini qo'yib otib yubordilar ochiq oydin ko'rinib turibdi nimaga desa qal'ani ochishlikdan boshqacha uslub yo'q mana shu orqali kirib turib mana shunda e, baro ibn malik roziyallohu anhu ana shu eshikni ochgunga qadar ular bilan jang qildi bugungi kunimizdachi bitta qal'aga kirmoqchimiz yo bir hududga kirmoqchimiz bu ham muhim strategik nuqta uni olmasa bo'lmaydi va unga istishhodiyadan boshqa chora yo'q kirishlikdan bizni qo'limizda texnika yo'q mana shu hududni olmaydigan bo'lsak muslimani qamoqda qiynalyapti uni ortidagi e, nima qilamiz o'sha yerda qalqonga qo'yib o'zimiz otmaymizku bitta otib shahid qilib qo'yadi biz ularni texnikasiga yarasha texnikamiz yo'q va agar yigirma o'ttizta qirqta yuzta birodar kiradigan bo'lsa shahid qilib yuboradi qalqonni ustiga e, o'ralib olgan bo'ladigan bo'lsa otib shahid qilib tashlaydi hammani Ammo bitta birodar kirib portlatib beradigan bo'lsa, 100 birodar qonini saqlab qoladi. Ham islom uchun foyda bo'ladi, ham yangi futuhat, ham muhim olinadi ham undan keyin keladigan foydalar. Xullas, e, mana shu holat, mana shunga o'xshash holatlarga bo'ladigan bo'lsa, istishodiga ruxsat beriladi. Ya'ni undan boshqa chora bo'lmasa, musulmonlar foydasi uchun jonini qurbon qiladi, Alloh roziligi uchun. E, shunga e, holatda biror bir sahobiy u kishiga inkor qilmadi. Raddiya bermadi. bu qissa Bayhaqiy sunanlarda Taboroniy tafsirlarida keltiriladi. Undan tashqari salom ibn Akbar radhiyallohu anhu qilgan ishlari. Ana shu kishi Ayna ibn hassonni boshchiligidagi qo'shinni orqasidan hujum qilib ketdilar. Bitta o'zlari. Ana shu paytda qo'shin salom ibn Akbar radhiyallohu anhuni tutib oladigan bo'lsa, shahid qilardi. Lekin salom ibn Akbar bu narsani bilgan holatda ketdi orqasidan. Mana shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam salom ibn Akbarni nima dedi? Xato qildi deb aytdimi? yo'q hayru rijalatina sanam ibn akva deb aytdi piyodalarimiz ichida eng yaxshisi sanam ibn akva ekan deb aytdi uni orqasidan ahmad ibn asadiy bilan e, abu qatoda roziyallohu anhu yetib borishadi lekin undan oldin sanam ibn akva roziyallohu anhu o'zlari ketgan bo'ladi shu jangga e, ibn nuhas rahimulloh aytadiki mana bu sahih hadis xususida kishini o'lishlikka gumoni ko'proq bo'lsa ham shahodat talabida ixlos bilan bo'ladigan bo'lsa bitta o'zi kofirlar jamoasiga hujum qilishligini joizligi haqida ulamolar ruxsat berishgan salam ibn akva va ahrom al asadiy qilgan kabi boshqa ishlarda nabiy sallallohu alayhi vasallam ham sahobalar ham bu ishdan qaytarishmagan balki yuqoridagi hadisga binoan bu ishni maqbul ekanligini nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan abu qatoda va salam ibn akva musulmonlarni ularga yetib borishini kutmagan holatda dushmanga yakka o'zlari kirib ketishdi mana shu holat ikkalalari shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam ular qilgan ishlarni aksincha maqtadi deb ibn hos rahmulloh aytyapti ho'p to'rtinchi dalil sunnatdan hoshim ibn amr al ansoriy roziyallohuni qilgan ishlari u kishi nima qildi u kishi dushman ko'p bo'lgan ikki saf o'rtasida o'zini tashlagan paytlarida ba'zi sahobalar o'zini xatarga tashladi deb aytishdi mana shu holatda ularni bu so'ziga umar roziyallohu bilan e, abu xurayra roziyallohu raddiya berib shu yuqorida o'qigan oyatini o'qidi ya'ni odamlar orasida alloh rizoligini xohlab o'zini qurbon qiladigan jonini qurbon qiladigan kimsalar bor degan oyatni o'qishdi bu ham bahaqiy sunanlarda keltiriladi beshinchisi bahaqiy o'zini sunanida o'sha nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis bor nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki inna ababal jannati tahta zilali suyur jannat eshiklari qilich soyalari ostida degan mana shu hadisi e, abu muso roziyallohu anhu eshitgan paytida u kishi turdida qilichini qinini sindirib ichiga chekirib hatto qatl qilingungacha jang qildi bir kishi turib qilichini qinni sindirgani nima degani bu qilich qaytib tiqmayman degan ma'noni anglatadi qilichini qinni sindirib u kishi hatto qatl qilingungacha jang qildi dushmanni ichiga ochiqdan ochiq kirib ketyapti o'zini jonini qurbon qilyapti ko'rinib turibdi bugungi kunda ham xuddi iltimos yoki bo'lmasa mana shu istishodiy amaliyot ham mana shunga dalil bo'ladi bu boshqacha holatda lekin ayni shuni o'zi ma'no yoki bo'lmasam anas ibn nazr roziyallohu anhuni uhud kunidagi qissasi u kishi badrda qatnasha olmadi undan keyin uhudda aytdiki mani nima qilishligimni inshaalloh alloh subhana taolo guvoh bo'ladi menga deb aytdi va man jannat hidini uhudni orqasidan sezyapman deb mushriklarni ichiga sho'ng'ib hatto qatl qilingungacha jang qildi bu muttafaqun ali bo'lgan hadis Demak, yuqoridagi hozir hadislarni ko'radigan bo'lsak va oyatlarni qaraydigan bo'lsak, hammasi ishodiy amaliyotiga yaqqol dalolat qilib turibdi. Faqat ko'rinishlari sal farq qiladi xolos. Ijmodan ko'plab e, dalillar bor bunga. Xosatan Ibn Nuhas rahimahulloh e, jihodda halokatga o'zini qo'rqmasdan tashlashlik joiz ekanligi ijmo qilingan deb aytadi. E, Imom G'azzoli Ihya kitobida bitta musulmon agarchi o'ldirishligini bilsa ham kofirlar safiga hujum qilishlik xususida ixtilof yo'q degan e, imom navoiy muslim sharhlarida aytadi jihodda inson o'zini xatarga tashlash joiz ekanligi ittifoq qilingan dedi undan tashqari ko'plab e, ulamolar aytib o'tishgan e, va ko'plab ulamolar o'zini kitoblarida shunday bob keltiradi nomini qanday nomlaydi qarang ko'plab dushmanga bir kishini hujum qilishi yoki bo'lmasam dushman safiga yorib kirishlik yoki jihodda o'zini qurbon qilishlik kabi nomlar bilan keltirgan jihodda o'zini qurbon qilishlik nima degani jonni qurbon qilishlik deganimi mana shunday nomlar bilan bu narsa joiz ekanligiga dalolat qiladi undan tashqari imom navoiy muslim sharhlarida ham shahid uchun e, jannatni tasdiqlamoqlik bobida o'sha shahidlik uchun kofirlarni ichiga jang qilib kirib ketishlik joiz buni joizi xususida jumhur ulamolari qaytarmagan deb ham aytadi Bundan tashqari Qurtubiy tafsirda aytadi, dushmanga bir kishini hamla qilishligi joizligi xususida deb o'sha Molik ulamolarni ko'plab so'zlarini naql qilgan. Ular o'sha aytishadiki, agar biror kishini dushman o'ldirib yuborishligini gumoni ko'p bo'lsa yoki bilsa o'ldirib yuborishni, lekin dushmanga katta zarar beradigan bo'lsa va musulmonlar uchun katta foyda keladigan bo'lsa, bir o'zi yuzlab kofirga hujum qilishligi joiz deb aytadi. Bu kimdan naql? Molikiy ulamolardan bitta naql. E, Muhammad ibn Husan Shayboniy u kishi Hanafiy ulamolardan hisoblanadi. U kishi aytadiki, biror kishini qutulib ketish umidi yoki dushmanga katta zarar berish bilan minglab mushriklarga bir o'zi hujum qilishligida biror ixtilof yo'q deb aytadi. Buni Qurtubiy tafsirida keltiradi. Biz hozir bu, bu gaplarni havodan o'zimiz olib keltirmayapmiz. Xohlagan kishi e, imom navaviy muslim sharhlarini qarasin jihodda inson o'zini xatarga tashlashi joiz degan e, bo'lim bilan keltiradi bo'lmasam qurtubiy tafsirni qarasin uch yuz oltmish to'rtinchi betda undan tashqari ko'plab dalillar bor uni qidiraman desa inson topa oladi ya'ni bu yashirib qo'yilgan narsa emas ibn taymi rahmaulloh aytadiki bu kishi hambaliy ulamolardan hammamizga ma'lum agar biror kishi dushman safiga yorib kirishi yoki musulmon foydasi uchun bir o'zi dushmanga qarshi hujum qilish kabi Alloh unga buyurgan amallarni qilsa va bu ish o'zini jonini qurbon qilishga ham olib borsa, u kishi mana shu ishida muhsin dir deb aytyapti. Buni Majmual fatvoda keltiradi. Demak, bu kishi hozir biz keltirgan qovulla Shofiy, Imom Navoiy rahmalloh Shofiylardan, e, qurtibiy rahmalloh molikiylardan bitta so'zni keltirdi. E, muhammad ibn husayn shayboniy bu kishi kim hanafiylardan ibn taym rahmulloh ham hozir to'rtta mazhabdan keltirildi hozir agar qaraydigan bo'lsak ishodiya masalasi bilan kofirlar ichiga bitta o'zi yorib kirishlik masalasi muvofiq keladi bu ishodiya moshina bilan bo'lsa kofir o'ziga ichiga yorib kirishlik kishi o'zi bilan bo'ladi hozirgi kunda endi u taraflari ham bor lekin ba'zi bir holatlarda texnikalar rivojlanib ketganligi uchun unga imkon bo'lmaganligidan moshina bilan yoki bir bir texnika bilan kirib portlatishligi mumkin ishodiy amaliyotga mos keladigan ko'plab voqealar bor buni biz avvalgi darslarimizda ham o'tganmiz hozir eslatib o'tamiz birinchisi bu tatarrus ikkinchisi tunda bostirib kirishlik tatarrus masalasiga qaraydigan bo'lsak biz tatarrus masalasida nima dedik kofirlar o'zini huzuridagi asl musulmonlar yoki bolalarni qalqon qilib olishligi dedi mana shu holatda musulmon kishini qalqon qilib olgan bo'lsa kofirlar e, va qarshi taraf musulmon taraf kofirlarga hujum qilmoqchi lekin mana shu qalqonni yorib kirishlik orqali kira oladi boshqa chora yo'q shunda ibn taymi rahmaulloh ana shuni kirishligi joiz dedida va qalqon turgan kishini niyati yaxshi xolis bo'ladigan bo'lsa shahid deb aytdi to'g'rimi endi aslini qarasak musulmon kishini o'ldirishlik halolmi harommi harom bu holatda nima bo'lyapti o'ldirishlik joiz bo'lyaptimi xuddi mana shunga o'xshab kishini o'zini joniga qasd qilishligi halolmi harommi harom lekin bu holatda nima bo'lyapti alloh subhana taolo roziligi uchun o'zini jonini qurbon qilishlik joiz bo'lyapti to'g'rimi yoki bo'lmasam tunda bostirib borishlik nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi kofirlarga bostirib boradigan bo'lsa uni bolalarini ayollarini keksalarini rohiblarini boshqa o'ldirishdan qaytargan illo dedi agar shular jihodga yordam berib turadigan bo'lsa o'sha e, musulmonlarga qarshi jangga fikri bilan yoki moddiy boshqa yordam berib turgan bo'lsa ularni ham qatl qilishlik joiz dedi yoki bo'lmasam e, salam ibn akva aytadiki biz o'sha abu bakr bilan biz toifga bostirib bordik deb aytadi mana shu nabiy alayhi vasallam oxirgi yillarida abu bakrni bizga nabiy alayhi vasallam amir qilib qo'ygan E, tunda bosir bordik o'sha mushriklarni bola chaqalari borku desak nima dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam hum minhum dedi ular ulardandir bola chaqalari ham mushriklardandir ya'ni kechasida hozir biz e, kofir bolasini chaqasini ajratib o'tira olmaymizku shu holatda joiz deb aytdi e, biz aslida masalan musulmonlar kofirlarni bolasini o'ldirib yerlarini yakson qilishlikka qiziqmaydi bizni maqsadimiz dinni yoyishlik dinni yoshlikka mana yerda bir mujrim toifa xalaqit berib turibdi qarshi chiqib turibdi ularni qilich tuzatadi xolos qilishdan boshqa chora yo'q mana hozir ming yillardan beri da'vat qilib kelyapti har xil usul qilib ko'rildi xilofat qilgandan keyin hizbi tahrir chiqdi biz siyosat bilan qilamiz shim bilan kirib ularni ichidan yorib chiqamiz partiya qilamiz dedi ehvol muslimni hamma birodar dedi so'filib faqat da'vat qilishi kerak dedi hozir makka payti xullas hamma o'zini bilgancha yurdi lekin haq bitta bo'ladi ba'zilarga da'vat ba'zilarga qilich nabiy vasallam asosiy hayoti nima bilan jihod bilan o'tdi faqat da'vat bilan o'tgani yo'qku shunga o'xshash ba'zi bir kishilar bo'ladi insonlarni tepasiga turib olib g'uluv ketgan haddidan oshgan hamma narsa mani qo'limdan o'tadi deydi hamma narsani boshqara olmayman deb o'ylaydi yo'q unaqa emas mana shuni yo'qotmaguncha xalq bilmay yuraveradi xuddi hozir aytgan aytishdiku nimaga san shunday qo'mondon bo'la turib iymonga kelmading biz dedi yuqoridagi kishilar bir narsalarni biladi deb o'ylar ekanmiz dedi mana shular bizdan to'sib turgan ekan haq yashirin bo'lgan ekan dedi hozir masalan avom xalq bor qancha qancha avom xalqlar bor gapirsa islomni qabul qiladi ammo lekin ularni tepasiga mujrimlar kelib olgan e, ularni to'sib turibdi o'zini qonun o'ylab chiqargan qonunlari bor shu qonunlar bilan xohlagancha u yoqqa bu yoqqa qilyapti ha buni qilich bilan tuzatmasa bo'lmaydi alloh subhana taolo ba'zilarni biz bilan balolaymiz deyaptimi kishilar ollohdan ko'ra rahmliroq emasku alloh subhana taolo to'qson to'qqiz rahmatini olib qo'yib bitta rahmatini berdi kishilar shuni bilan shunga bir biriga rahm qilar ekan olloh to'qson to'qqiztasini olib qo'ydi nabiy alayhi aytyaptiki bir ayol bolasini yo'qotib qo'yib bir g'azotda qarab turishgan edi ona bolasini topib olib mahkam bag'riga bosdi nabiy sallallohu alayhi vasallam dedi mana shu ayol hozir bolasini o'tga tashlaydi desak ishonasizlarmi dedi yo'q yo rasululloh dedi alloh bandasiga mana shu ayoldan ko'ra ayol bolasiga rahmli bo'lganidan ko'ra rahmliroq deb aytdi shuning uchun insonlar o'zini rahmliligini davo qilmasin hikmatliligini davo qilmasin alloh subhana taolo hakim zot rahim zot bizga nima yaxshi nima yomon ekanligini biladi jihodda shuncha mashaqqat shuncha qiyinchilik shuncha qurbonlik bo'la turib kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum dedi Qital sizlarga farz qilindi garchi sizlarga yoqtirmasangiz asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun sizlar yomon deb o'ylagan narsangizda yaxshilik bo'lishi mumkin yaxshi deb o'ylagan ortasida yomonlik bo'lishi mumkin Alloh biladi sizlar bilmaysizlar deydi. ana shunga o'xshab ba'zi bir holatlarda kishilarni qurbon bo'lishlik orqali yetishiladi qancha hozir masalan kofir davlatlari o'z uz o'zidan bo'lib qoldi xitoy rossiya amerika e, ular jahon urushlarini o'tkazdiku boshidan shu davlat bo'lishligi uchun hozirgacha qilib yotibdi masalan e, nahot endi islom uchun e, jang qilinmasa ozgina aqli yurgizib ko'riladigan bo'lsa e, bir ko'plab narsalarni tushuniladi o'zi yechim chiqib keladi Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, istihodiy amaliyoti mujohidga agar kofirlar qo'li bilan o'ldirilsa ham, kofirlarning ichiga yorib kirishi va kofirlarga katta talab yetkazish uchun jonni qurbon qilishi joiz ekanligiga avvalda o'tgan shu dalillarimiz dalolat qiladi. Buni quvvatlaydigan ko'plab dalillar bor deb aytdik. Masalan, sunnat dalolat qilgan kabi masalan nabiy sallallohu alayhi vasallam al harbu huda dedi. o'zi xila joiz bo'lmagan ish lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam jang hiyla dedi hiyla va aldashlik yoki o'ldirish joiz bo'lmagan kishini o'ldirishlik mana shu jumladan hisoblanadi masalan jihoddagi asl mana shu sababdan bu bobga istishhodiy amaliyot ham kirib ketadi ya'ni bu jihoddagi asl joiz bo'lmagan narsalar joiz bo'lishligi bu bobga istishhodiy amaliyoti ham kiradi Hiyla qilishlik o'zi joiz bo'lmagan, lekin jangda joiz. Istishhod shahid bo'lgan kishi bilan endi hozir o'zini joniga qasd qilgan kishini qiyoslashlik bu juda katta e, xato bu ikkala holatni o'rtasida juda katta farq bor. Qarang hozir. Bu yerda ikki kishi bor. Bittasi e, jazavalanib, sabrsizlikdan qadarga g'azab qilib, qadarga qilingan qazo qilingan narsaga e'tiroz qilib olloh rozi bo'lmagan ishlarga g'azab qilib qo'rqib yoki bo'lmasa yoki shifo topishdan umidsizlanib yoki e, og'riqdan yoki jarohatdan qutulish uchun o'limga shoshilgan va o'zini joniga qasd qilgan kishi bilan endi qarang olloh yo'lida kofirlarga zarba berishlik uchun dinini nusratish uchun va Alloh huzuridagi jannatga, shahodatga xursand bo'lgan holatda shoshilib, istishodiya qilib, Alloh subhanahu taolo yo'lida jonini qurbon qilgan kishini o'rtasida, ikkalasini o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bormi yo yo'qmi? Hozir ikkalasini e, qisqa qilib aytib o'tdik. qadarga rozi bo'lmagan kishi bilan qadarga rozi bo'lib Alloh subhanahu taolo yo'lda jonni qurbon qilgan kishini albatta katta farqi bor bu yerda hozir. Alloh subhanahu taolo afana eh, afana jal muslimin kal mujrimin. Malakum kayfa tahkumun. Musulmon bilan jinoyatchi kofir teng qilasizlarmi? Sizlar nima bilan? Sizlarga nima bo'ldi? Qanaqa hukm chiqaryapsizlar deb aytayapti. Insonlarga aytayapti, itta o'lib ketdi, jonini qurbon qildi, joniga qasd qildi degan kishilarga qarata aytayapti Alloh subhanahu taolo. Malakum kayfa tahkumun. Nima bo'ldi? Nima bilan hukm chiqaryapsiz? Afanajal muslimin kal mujrimin. Musulmon bilan mujrimni jinoyatchini teng qilasizlarmi demaydi. Ya'ni u qadarga rozi bo'lmasdan o'zini joniga qasd qilmayapti, biror narsaga chidamasdan, og'riqqa, bir umidsizlikdan emas. U Alloh subhanahu taolo roziligi uchun jannatga shoshilib shodi <laughs> qilyapti-da. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Aham mu'min bo'lgan odam bilan fosiq bo'lgan odam bir-biriga teng bo'ladimi? Yo'q, hech qachon teng bo'lmaydi. mana shu e, o'zi aql yurgizib ko'radigan bo'lsa u narsa ochiq narsa musulmonlarni qo'lida qurol qolmagan bo'lsa necha ming yillab quroldan orqada qolib ketgan bo'lsa nima qilsin u og'zini qo'liga solib o'tiravermaydiku muslimalarni ham nomusiga tajovuz qilib tashlagan bo'lsa borib qutqarishlik kerak qo'ldan nima keladi vattaqullomastotim e, shodiya mashinasini yashab portlatish keladimi shunday qilsin Endi bu yerda bir narsa bor, istishodiy amaliyotini shartlari bor. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Hamma kishi xohlagan kishi shunday qilishlik kerak ekan deb qilib ketavermaydi. Avval ham aytdik, musulmon kishini qoni afzal. Buni shartlaridan birinchisi Allohning kalimasini oliy qilishni qasd qilish. Va Alloh taologa niyatni xolis qilishlik. U yerda bir qavmi uchun yo bir hurriyat uchun emas alloh subhana taolo kalimasini oliy qilishlik uchun bo'lishligi niyat xolis bo'lishligi bir ikkinchisi kofirlarga katta zarar yetkazishlik va ularni qo'rqitadigan bo'lishligi kulgiga qoladigan emas o'yinchoq pistoletni olib olib ko'chada ikkita kishini mashinada borib olti kishini avariya qilib keyin ko'tarib yugurib yuradigan emas haqiqiy kofirlarni qo'rqitadigan usomo rahmaulloh qanday qildi ikkita binoni qanday qildi haligacha eslaydi bo'lsa Usom rahmonlar har bitta gapini qaytadan eshitib ko'rdi shu amaliyot qilgandan keyin. 5 yil ichida o'zi o'sha Amerikani ichida tayyorlab o'rdirdi. Shuning uchun dushmanni katta sanamaslik kerak. U masalan birodarlar bo'ladi, ular dedi yer tagidan qazib, yer tagida ilon qimirlasa biladi, shaharlar bor. Mumkin bo'lishi mumkin, lekin unday katta sanamaslik kerak birodarlarni ham qo'rqitib. Odil bo'lishi kerak. bo'lki bo'lishi mumkin, qissa qilgandir. lekin bizni qo'rqadigan joyimiz yo'q yo bizni shahodat yo nusrat kutyapti mana shunday aqidada harakat qilishlik kerak demakki birinchi sharti ollohni kalimasini oliy qilish niyati xolis bo'lishligi ikkinchisi kofirlarga katta zarar berishligi katta zarar beradigan bo'lishi kerak u hazilakam bo'lmasligi kerak uchinchisi bitta jonni qurbon qilish kofirni yo'q qilishdagi yagona yo'l bo'lishi musulmon kishini jonini qurbon qilishligi kofirni yo'q qilishlik yo'llardan faqat mana shu istishodiy yo'ldan boshqa yo'l qolmasa chora qolmasa ya'ni kofirni mag'lub qilishda va uni ustidan g'olib bo'lishda qilinadigan vositalar yo'llardan barchasini eng foydalisi mana shu istishodiy deb topilsa maslahatlashib keyin qilinadi to'rtinchisi amaliyotdan kutilgan foyda uni zararidan ko'p bo'lishligi E, bir eri portlatib u bilan musulmonlar ham birga yakson bo'lib ketadigan emas zarari kamroq bo'lishi kerak ya'ni albatta portlatkich zararsiz bo'lmaydi lekin foydasi juda katta bo'lishi kerak beshinchisi bu ishlarni barchasida shar'iy askariy qo'mondonlar bilan maslahatlashib qilishlik o'z boshimchalik bilan emas siyosiy shar'iy askariy qo'mondon bilan maslahatlashib qilishlik mana shu yerda o'shani hududi ko'riladi xaritadan bunday qilsak bo'ladimi yo'q bo'lmaydi bunday qilsak bo'ladimi yo'q bo'lmaydi faqat istishhodiy yo'li bor bo'lib ham yaxshi haydaydigan kishi bo'lishligi yo'lini yaxshi qilib olishligi yetib bormasdan portlab ketmaydigan bo'lmasligi kerak askariy qo'mondonlar bilan maslahatlashgan holatda mana shu shartlar topilsagina keyin istishodiy amaliyoti bo'ladi kimdir aytadiki istishodiy amaliyot mo'min kishini qoni u bekordan bekorga purtat to'g'ri buni gapi to'g'ri bekordan bekorga portatmaymiz illo mana shu shart topilsa qilinadi ish hodiyani biz yuqoridagi shartlarni aytib o'tdik bugungi e, shodiy amaliyot haqidagi e, suhbatimiz qisqacha alloh qodir qilgancha bir mana shu edi e, ba'zi bir bilmagan joylarimiz bo'lgan bo'lsa yoritolmadik alloh qodir qilgancha yoritdik birodarlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz alloh subhana taolo barchalarimizga foydali ilm bersin e, ochiq qalb bersin e, alloh subhana taolo o'zi musulmonlarga izzatini qaytarib bersin e, shu yerda bir muhim birodarlarga eslatma izzat izzat faqat bizni dinimizda bo'ladi ya'ni izzatni faqat dindan qidiramiz boshqa narsalardan emas chiroyli mashinalardan chiroyli kiyimlardan yo boshqa narsalardan emas izzatimiz faqat dinda biz xor edik alloh subhana taolo bu din bilan bizni aziz qildi yurtlarda yurgan edik mentlarni ko'rsak pagonlarni ko'rsak qo'rqib yurgan edik ammo alloh subhana taolo bizni qo'limizga qurol berdi hududlarni topshirib qo'ydi va bizni boshqa qavmlardan ustun qilib qo'ydi aziz qilib qo'ydi endi bu azizlikni mana shu tushunib yetishligimiz kerak qadriga yetishlik kerak Yurgan edik masalan begona yurtlarda bitta gapni gapirgani jihodni jasini gapirgani qo'rqib yurgan edik. Bu hozir emin erkinchilik hududlariga kelib bemalol gapiryapmiz. Bu ne'matlarni suiiste'mol qilmaslik kerak birodarlar. Ertaga Alloh subhanahu taolo agar mana shunday qiladigan bo'lsa, bizga xorlikni yana qaytarib beradi bu narsani qadrlamaydigan bo'lsak. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo bizga azizlikni berdi hozir. Azizlikni qadrlab kechani kecha demay, kunduzi kunduz demay, islom uchun xizmat qilib qolaylik kufr yurtlarida bekinib to'planilardi bekinib majlislar qilinardi bekinib ma'ruzalar da'vatlar qilinardi endi bu yerga kelganda jihod maydonlarida erkinchilik hech kim hech kimga xalaqit bermaydi mana shu holatda bir birimizni qadrimizga yetaylik va alloh subhana taolo bilan sabr toqat bilan bu yo'lda o'zi yordam berishligi madad berishligini so'rab yurishligimiz kerak Hammamizga ma'lum, haq bilan botil to'qnash keladigan bo'lsa, botil mag'lub bo'ladi. Chunki Alloh Qur'onda nususlar bilan aytib qo'yibdi. Aqul ja'al haqqu va zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zaton botil doim yo'q bo'luvchi deb aytibdi. Siz bir narsani bilingki, kurashdan avval nima ustida ekanligingizni aniqlab oling. Haq ustidamisiz yoki botil ustida? Ana endi bu narsani aniqlab olganingizdan keyin agar haq ustida bo'lsangiz, bor kuchingiz bilan sabr qilib turib bering. Robbingizga suyaning. Sabr bilan turmasangiz, bu yo'l mashaqqatlarga chiday olmaysiz. Ko'ryapsiz buni mana. Natijada yo'lingizdan qaytib ketib qolasiz Nusratga ham erisha olmaysiz. Chunki nusratni kutish ba'zida rasullarni o'ylantirib qo'ydi. Bizni-ku qo'yaverasiz. rusul va annahum qad hattoki payg'ambarlar noumid bo'lib o'zlarini yolg'onchiga chiqardilar chiqarildi deb o'ylab qolishdi ularga bizni nusratimiz keldi mana shu paytda deb aytdi demak ollohni nusrati oxirgi lahzalarda hech umid qolmaganda keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek jannat tikanlar bilan o'ralgan qiyinchiliklar bilan o'ralgan osonchilik bilan emas haq yo'l shunaqa rasullarni yo'li bu haq yo'l mardlarni yo'li haq yo'l sabr qiluvchilarni yo'li Nusrat kutayotgan birodarlarga yana bir eslatma. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathum basa wadh dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrulloh ala inna nasrallohi qarib. Sizdan avval o'tganligi kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmasdan turib jannatga kiramiz deb o'ylayapsizlar. Ularni balo musibatlar tutgan va larzaga tushirgan. hattoki payg'ambar u bilan iymon keltirgan kimsalar Allohning nusrati qachon bo'ladi deb yuborishdi ogoh bo'ling albatta Allohning nusrati yaqin yaqin deb aytyapti olloh yaqin degani biz uchun uzoq muddat bo'lishi mumkin lekin biz mana shu yo'l ustida o'tib ketishligimiz muhim Ya ayyuhallazina amanu haqqa va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey iymon keltirgan kimsalar Allohdan haq rost qo'rqqan holda taqvo qilinglar va bu dunyodan faqat musulmon bo'lgan holinglarda o'tinglar demak bizdan buyurilgan ish bizga buyurilgan ish bu dunyodan musulmon bo'lib o'tishlik mana shu ishni eplab olsak bo'ldi jang qilinadigan payt jang qilamiz sabr qiladigan payt sabr qilamiz jannatga kirish oson emas iymon islomni og'zida e'lon qilib qo'yishlik bilan bo'lmaydi jannatga kirishni bittadan bitta sharti avvalgi ummatlarga kelgan narsa balolangan narsa og'ir sinovlar bizga kelishligi va bizni boshimizdan o'tishligi zarurligi mana shunday sinov bo'ladi keyin siz jannatga loyiq bo'lasiz shuning uchun birodarlar hech qachon umidsiz bo'lmaslik kerak shaytonni hiyla nayranglaridan bittasi mo'min kishini umidsiz qilishlik umidsiz bo'lmagan holatda sabr matonat bilan yo'lda davom etishlik kerak alloh subhana taolo inshaalloh nusrat beradi